Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Lukasza. Jeziś rzekł swym uczednikom, uważte to gdyby gospodarz wiedział, w którą godziną przyjdzie złodziej, nie nechalby ho prokopać se do domu. I wy budźcie przyprawieni, no boć Syn Człowieka przyjdzie w godzinę, gdy se nie te. Petr сехо запитал, Пане, to to то jenom nam, нам, небо Pan rzekł, Kto je tedy ten wierny, a rozważny sprawca, którego Pan ustanowi nad swym służebnictwem, aby im dawał w czas przydzieli dla. Blaze tomu służebniku, którego Pan przy swym przychodu najdę, że to dziela. Oprawdu rzekam wam, ustanowi ho nad celym swym majetkiem. Gdyby si wszak onen służebnik pomyślił, mój pan chnet tak nie przyjdę, a zaczal tlouci czelediny, a dzieweczki, i pit, a opijece. Przyjdę pan toho służebnika w den, gdy to nie czeka, a w chodinu, którą natusi. Stresta ho, a odsołdzi ho ke stejnemu udzielu z niewierzycymi. Služebnik, który zna woli swego Pana, a przece nic podle Jego wolę nie przyprawi, a nie zarzidzi, dostanie mnoho ran. Ten wszak, gdy i nie zna, a udziela to, co zasługuje, bici, dostane ich menie. Gdy mnoho dostał, od toho se mnoho oczekawa, a komu se mnoho spierzilo, od toho se bude víc żadat. Tak słyszeliśmy Słowo Boże. I wy buďte připraveni, neboť no syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Milowani bratrze, sestry, Jezus nas waruje przed liknawym duchownym żywotem, gdy nie beremy w uwagę że ne budeme upozorněni na hodinu, kdy na, nás Pán vyzve, abychom složili účty z našeho života. V pokušení oddat se zdanlivému pokoji se ocitá Petr, kterého pravděpodobně draždí krátké podobenství o zloději, który wyloupi dum człowieka, jenż na to nie był przyprawen. A misto, aby se dal sprawnie pochnął, ptase Petr Jezisie, zdaje wyprawieni urczeno uczednikom nebowszem. Temnież jakoby chciał swą otaską nepřímo naznaczyć, że ci, kdo nasleduje Jezusie, mogą być klidni. Pan nas upozornuje, że Boża laska na nas klade pożadawki, a životem nelze procházet bezstarostnie. Na otázku zda podobenství platí jen pro apostoly nebo pro všechny, Odpowiada Pan nowym podobieństwem o wiernym sprawcy, które są oprawdu tyka jen przedstawionych w cirkwi. Tak oni musieli bdzić, a oświadczyć wierność we służbie, którą byli powierzeni. Musieli się starać, aby lide, którzy im byli zwierzeni, mieli wsze, co potrzebuje prowieczny żywot. Podleje ich pastyrskie chorliwości bude im wymierzona odmiana – Współmoc w církvi nie zneužít k własnemu obohaceni, a k, tyra, k tyranizování druhých nebo ji promarnit w nečinności. Gdyby si wszak onen służebnik pomyślił, mój pan chnet tak nie przyjde, a zaczął tlouci czelediny, a dzieweczki, jest pit, a opijeć se, przyjdzie pan toho służebnika w den, gdy to nie czeka, a w chodzinu, którą nie tusi. Stresta ho a odsoudí ho ke stejnému z s nevěřícími. Pan už přišel a je s námi po všechny dny. Jak czekamy na Boha? bychom z trpieliwości, ale trpieliwość nie znamena pasivitu. Trpieливее czekat, není jako czekat na autobus, nebo czekat aż przestanie prszet, a nebo aż wyjdzie słońce je to czynne czekanie, w którym pilnie prożywamy przytomny okamżik, abychom w niem nie przechledli znameni toho jedynego na niego czekamy. Terpieliwie czekać na Boha zachernuje radosne oczekiwanie. Bez oczekiwań se nasze czekanie nie może ponożyć do przytomności. Gdy czekamy w oczekiwaniu, je cała nasza bytost otewrzena przekwapeni a radości. Ježíš nám ve všech evangelích říká, abychom byli bdzieli a připraveni. Očekávat splnění slibů danych Bohem nam umožňuje věnovat plną pozornost cestě, po níž jdeme. Pan na zawier swe dnesní, dnešní řeči upozorňuje, kdo mnoho dostal, od toho se mnoho a komu se mnoho svěřilo, od toho se bude víc žádat kolik bylo svěřeno nám, kolik milostí určených jiným mělo z Boží vůle projít našima rukama. Kdo všechno je zawisły na me osobni odpowiedzi na milości, które przyjmam. Niekto rzekł, jeśli że opuścisz swój ukol, wzdalisz se, a wzdalisz takie ostatni od Bożych planów. Tento ewangelijny urywek, który dnes czytamy przy mszy świętej, je wyraźną wyzwą k odpowiedności.